tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Iwan Nugroho dengan judul Hantu Penunggu Kapal. ditemoni waktu tahun rongewu wolu. Waktu iku lagi awal kelas telu SMA. Waktu iku lagi ono kompetisi futsal neng SMA telu Bojonegoro. Bengi bar isa aku berangkat karo koncoku jenenge kita. Git, biye, gak budal saiki engkau selakari karo bucah-bucah lo. Uniku mangkono. Banjur gita marani aku nganggu motor pos sing biasa dinggu bapak i. Aku budal, iku. wis krasa gak penak mergo rantene sepeda motor mau kating krocak kemretek kaya-kaya kudu pedhot. Lah dalah, kedadian sing tak firasatno iku kedadian tenan. Omahku kali didu, berangkat tuk tugu selamat datang bojonegoro, rantene motor ndadakno pedhot. Selamat itu aku berangkat sak ngarepe boloku futsal. Dadi aku mendek sedelok ngenteni koncoku ana ngguri. Akhirnya aku digelandang karo koncoku ngantek tekan nggon SMA Telu Bojonegoro. Sakwise iku wis ora tak pikirke sing penting aku gak keri main soaliku kompetisi. Akhirnya timku kalah adu penalti. Dasar awak apes. Sawise tanding kabeh padha marung ana ing cedhak rel sepur. Sepedhae kita kancaku mau diotak-atik karo bocah-bocah sing melu futsal mau. Bar futsal jam 11 wengi leren marung barang lan dandani rantai mau ngantek jam 2 isuk. Akire rantene mau iso disambung nganggo alat saeneke rumangsa wis kena kabeh padha mulih neng kali didu awale kabeh mau bareng mulih tapi pas metu kota bojonegoro ladalah kabeh nyelot adoh padha ninggal aku lan kita marai sepedae gak iso mlayu banter goro-goro rante mau wedi nek pedhot meneh rapiye aku lan Gita keriado banget karo bocah-bocah. Akhire aku lan Gita yo ditinggal dhewean. Sepeda motor mlaku kaya sepeda ontel, alon-alon banget. Pas tuk ganggangan ngujon dadakno uluku mengkorak. Wektu iku aku lan Gita ngliwati tumpuan gabah sing lagi bar dipanen. Ning kono idep-idep kupingku muninging lan ora bisa krungu apa-apa. Nok dhuwur gabah sing ditumpuk dhuwur ing pinggir dalan iku ana wong rupane ireng banget. Rumangsaku ya nggur wong sing kemit gabah. Pas liwat wong iku dhewean lan ngingeti aku. Gita tak jawili lirat digatek. Git, wi wong apa? Dudu git kuwi. Gita yo gak ngatek. Aku terus ngingeti wae nganti tok adoh. Eh, eh, eh, lah dalah wong iku mau melompat ana ing dhuwur wit, meloncate dhuwur banget. Aku kaget banget. Gabah sing ketoki ditumpuk dhuwur mau rubuh kabeh ana ing kalen. aku yo lagi mikir jamyah mono kok yo ana wong kemit gabah. Lah gak umume wong kemit gabah kuwi dhewean. Marai yo jarang enek wong kelangan gabah sing lagi dipanen. Atiku kaya copot-copot to. Jantungku deg-degan sampe tuk pumpungan. Apa sih meneh rantini sepedai kita pedot meneh. Selamete kok nok ngar pasar pumpungan. Padang lampu nih. Isoku atan ah, dandani rantai mau. Suwe dandani aku lan gitarang enek perkara aku lan kita kira gudak otomotif. Kita tak ceritani kedadian sing tak alami mau kok gak percaya. Dadi aku mangkel banget. Wis kepeksa gak ngenekake aku lan kita nekat nyurung sepeda karo mlayu. Toh wis jam setengah telu isuk ra ngarah enek wong sing gelem Bareng tuk kuburan Mojoroto. Aku gak mikir opo-opo, pokoke mlayu sak banter-bantere. Dalanan sepi banget. Aku lan ditakrungu swara rame banget ana ing kuburan kono, koyok pasar lan ana swara gong gamelan. Wulan Gita gak wani ngingeti lan terus mlayu nganti tok omah. Samete gak ono kedadian apa-apa meneh. Aku tok omah jam setengah esuk. Esuk aku berangkat sekolah. Nganti nong sekolah aku isih iling wae kedadian iku sampe aku diseneni guruku. Goro-gorone ora merhatekake pelajaran lan keturon ing kelas mergo ngantuk banget. Cukup semene wae iki lho crita apesku soko aku Iwan sing nong kali tidu bersama tim 对嘛？